žiauri tikrovė Ir vėl penktadienis pulso etrija nuo 14 valandos, kaip ir įprasta, laida Žiauri tikrovė ir jos pagrindinis vedėjas, istorijos tyrėjas, ekspertas Aivaras Lelykas. Sveiki, Aivarai. Labą dieną visiems, džiugu vėl susitikti su visais. Ir pradedam šiandien, koks gi laikotarpis mūsų analizuojamas ir apie ką vėl šiandien tai išgirs gero ir įdomaus. Pradėsime klausytai. maždaug 1825 pakankamai svarbiais metais Lietuvai ir Rusijai ir po pabaigsime Napoleonių laikotarpiu Lietuvos didžiosios Lenkijos valstybės žlugumu. Tai vat, iš tikrųjų čia yra pats galbūt vienas iš žiauresnių laikotarpių ir iš tikrųjų žiauri tikrovė yra ta, kad kaip bendruomenė ir vyriausybė tampa dvi skirtingos savokos tarpusavį nebendraujančios, net ir pati stipriausia valstybė žlunga. Tai mes kalbėsim apie valstybės tokios, sakykime, gal pačios galingiausias Europos valstybės, Lietuvos, Lenkijos, žlugimą ir tą bendrą e, aplinką, kurioje taip susiklostė, kur bendruomenė, sakykime, ir vyriausybės, ir jos atstovų kažkokia tai dalis, interesai viskas išsiskyrė ir jinai tapo istorijos dalimi ir, kaip kalbėjom praeitoj laidoj, buvo bandoma visi atkurti, atstatyti ir vis nesėkmingai. Vadinasi, bendruomenės ir valstybės ir kitų valstybių interesai nesutapo kažkuriam tai kažkuriuose taškuose. Ir tą laikotarpį geriausiai turbūt apibūdina ir dar iki pačiai dienai yra išliekamai raiškiniai ir klausimas, ar tai vėl nepasikartos, nors panašu man, kad tai pasikartojo jau. E, tai yra ant Vilniaus katedros, e, Švento Stanislovo katedros, tai yra ten, kur Gedimino pilis, e, stovinti e, katedra, kurioje yra trys skulptūros, ant kurios viršus yra Elenos, Stanislovo ir Švento Kazimero. Tai labai gerai apibūdino tas paskutinės tos valstybės gyvavimo dienas ir netgi kodėl jos ten stovim. Kai vyko 1795 metais Tado Koščiuškos vadovavimas valstybės atstatymas, atkūrimas ir ginkluotojai kova už tą valstybę, E, toks e, vyskupas Masalskis tuo metu e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienas iš pagrindinių asmenų, politikų ir iš pagrindinių giminų, giminių, e, gavęs finansavimą iš Elsbietos, vokiečių kilmės Rusijos imperatorienės. E, tas trys kultūros, kurios turėjo būti vidiniai navoj, tai yra, kur dabar yra raštinė, ten yra tokia patalpa apvali ir tos trys skulptūros turėjo ženklinti kaip apvalų stalą, kaip apvalų patalpą, kurioje ir yra trys dalis vienos valstybės. Tai viena dalis vadinosi e, Lenkija, tai buvo šventas Stanislavas globėjas to ir laikotarpiu, ir dar dabar iki šiol yra e, Rusijos buvo tuo metu šventoji Elena, O Lietuvos buvo tuo metu ir, e, ir manau, dar išliko tai šventas Kazimiras. Jo, tai va tos trys skulptūros buvo apskritime tokiam vidiniai patalpoj, kur dabar yra raštinė ir jas kunigas viskupas Masalskis ištempė į paviršį, nes e, carienė davė pinigų pabaigti finans, finansavimą, caras davė pabaigti finansa, pinigų pabaigti katedros statybai ir tas tai garbiai iškėlė. Tai dabar labai įdomu, kad katedra vadinasi Švento Stanislavo o Stanislovas yra iš dešinės šventai Elenai. Per vidurį stovi su kryžium šventoji Elena, iš Elena iš dešinės stovi Kazime, šitas e, Stanislavas, o iš kairės stovi Kazimieras. Ir tai yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur šventas Kazimieras stovi su numesta karūna. E, net e, toj koplyčiai, kurioje jis palaidotas, jis susir yra vaizduojamas su karūna. E, nes jis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kaip ir princas, kaip ir globėjas. Tai va, didesnio pažeminimo, pažeminimo sakykime, Lietuvai kaip po katedra, kuris stovi Vilniui, iki šiai dienai vargiai ar kur surasime. Ir tai yra savotiškai žeminama lietuvių savimonė, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, sakykime, papročiai, tradicijos ir viso dienai, iki pačiai dienai. Tai parodo, kiek tai toli buvo atsiskirta bendruomenė ir, e, sakykime, savo ta bajorija, tas mėlynas kraujas nuvažiavo. Bet trupučiuką vėliau grįšim prieš, prie to, o dabar aš tiesiog pradėsiu 1825 metais, kuomet gruodžio 14 dieną, tai prieš pat naujosius metus, prieš pat 1826 metus, e, vadinamieji Trubetskojaus vedami dekabristai Rusijoje įvyko, čia senesni žmonės pamena, tai buvo dekabristai nuo to, kad gruodžio mėno yra dekaber, de december. E, tai jų tikslas buvo atstatyti valstybę, ir diktatorium valstybės kurį laiką buvo išrinktas Trubetskojus. Mažai kas žino, kad Trubetskojus yra Gedminaitis. Tai buvo Gedminaičių iš esmės dinastijos inicijuotas perversmas valstybėje, kurioje turėjo būti atstatyta senoji valstybinė santvarka, kur ta bajorų taryba, ponų taryba e, valdo ir patvirtina valdovą ir karalių, nes Rusijoje tuo laikotarpiu, ypač po Napoleoninio karo, Napoleoninio karo metais, perėmė vokiškoji dinastija visą valdymą Rusijos e, nuo Petro pirmo laikų šiek tiek e, daugiau, pamažu, pamažu ir galiausiai Jekaterinos asmenį iš esmės Prūsija, Vokietija perėmė pilną Rusijos valdymą. Ir e, kadangi Gedminaičiai buvo Lietuvos E, didžiosios kunigaikštystės e, išvestinė ir valdytojai Lietuvos rusiškosios dalies. Jie buvo didžiaja dalim pravoslavai, ortodoksai. Ir čia buvo be abejo Liublino unijos, kad jie atsidūrė. Čia bus kitos laidos apie tai, bet kalbu apie 1825-uosius. Tai yra tie, kurie iš esmės per Romanovų dinastiją, per e, Vladimiro Susdalės kunigaikštystės, e, įskaitų, įskaitant e, Dimitrijus Donskojus, kur e, kovojo, tai irgi Gedminaitis <laughs> e, stovi Maskvoje paminklas jam, Gedminaičių lietuvių stovi <laughs> pačiam centre. Sakau, jūsų laidoje iš tikrųjų daug sužinosime, ko nežinome. <laughs> E, paminklas, tai vat, lietuviai galėtų ten e, kokią švenčių metu ypatingai pabrėž, kad Gedminaičiai lietuviui pastatytas paminklas tokiai vietai. Tai kas iš tikrųjų buvo bandymas e, sumažinti 1800 vokiečių didėjančią įtaką ir tai baigėsi to, kad vokiečiai iš esmės pašalino Gedminaičius iš Rusijos valdymo. Ir nuo to meto 1800 Rusija buvo pradėta valdyti vokiškosios dinastijas. O kaip aš paminėjau prieš tai, nuo 1863 iš esmės Amerikos bankininkų perimta. Tai čia yra labai svarbu, nes e, Romanovai, kurie atstovavo e, Gedminaičius, buvo pakeisti Holstein Gotropų e, gimine. Ir Gedminaičiai, sakykime, pagrindė tie vadinamieji dekabristai, visi Gedminaičiai buvo sušaudyti, ištremti ir pašalinti iš valstybės valdymo. Liko tik tai vardas. Tai todėl aš nuo tų metų ir galvoju pradėti. Uh, E, tai yra pabaiga, sakykim, tos tokios e, Lietuvos gediminiškosios vizijos. Nes mes prieisime ir iki gediminiškos vizijos, kuri buvo apie 1300 pradžią, e, sukuriant e, miestą Vilnių, kuriame buvo apimtos ir religijos, ir daug kitokių dalykų, pabandant pasipriešinti šventai Romos imperijai, tai yra popiežiui pasipriešinti. Ir e, vienas žmogus labai gerai vardino, E, tai būtent ir Kudirka, ir Basanavičius, būtent tie žiedai, sakykime, jau, kurie šaknimis buvo įaugę į 1863-1831 metų laisvės kovas, jie vardino, kad Lietuva išvaistė savo pajėgas gindama katalikiškos Europos interesus. E, nes mes pakliuvome iš esmės į konfliktą tarp ideologijų, tarp katalikiškosios, protestantiškosios, kurią atstovavo Radvilas, ir tarp ortodoksiškosios, kurią patapo Gedminaičiai. Ir va ta 1863 metais atkurtoji vėliava, e, balta, raudona, e, mėlyna, iš esmės buvo bandymas atkurti paskutinį kartą tą valstybę, kurios, kurią pabandėte patys Gedminaičiai dekabristos menį įtvirtinti Rusijai. E, bet, e, kaip sakant, žinios e, duoda pakankamai tokius dalykus, kur galbūt pasinaudos ir kažkas tai supras daugiau, ką girdi per šitas laidas. Nes, kaip minėjau, medis gyvas turi visą laiką šaknis, o negyvas medis yra rastas kitos statinį. Taigi, pradėsiu toliau eisim, kad 1815 metais E, vienos suvažiavimas arba kongresas, kuriame buvo sprendžiama post-napoleoninio pasaulio likimas, e, buvo apsprendst, apspręsta, kaip atrodys Europos žemėlapis, kuris iš esmės išsilaikė iki pirmo pasaulinio karo. E, šventoji Romos imperija, e, kurios ideologijos pagrindas buvo katalikybė, e, Vatikanas, e, buvo demontuota teisiškai e, vieno suvažiavime Taip pat buvo ir Otomanų imperijose atkurta Graikija, Serbija, Rumunija ir Bulgarija. E, Vokietijos e, tapo valstybėlės e, apie 38, apie 40 valstybių, tapo nepriklausomos nuo Hasburgų, nuo Austrijos. Ir protestantiškoji Prūsija Brandenburgas tuo metu tapo centruojanti jėga, kurios pagrindai išaugo ta Vokietijos imperija. Austrija tapo, sakykime, tokios galbūt hasburgiškosios e, katalikiškos e, ideologijos e, centruojantį jėgą. Ten protestantiškosios, čia katalikiškos, o Maskva tapo be abejo ortodoksiškosios. Tokie trys geopolitiniai centrai. Austrija katalikiška, Vokietija protestantiška, kartu Anglija ir Skandinavija, ir Maskvo, Rusijos imperija e, bizantiška. Tai vat vienas kongresas iš esmės įteisino žemėlapį, kurio pasiekmes rebiam iki pačiai dienai netgi. E, e, Ten buvo panaikintas teisiškai Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos imperijos buvo panaikintas. Labai keista, kad mes niekas netkreipiam dėmesį, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė Lenkija ir Prancūzijos imperija žlugo vienu metu. Ir tai buvo neatsitiktinumas visiškas neatsitiktinumas, nes e, tai buvo pasiekmė įvykių, e, apie jos dar sekančiai laidoje daugiau, bet trumpai užbėgsim į priekį, tai buvo bandymas e, popiežiaus, kadangi prasidėjo reformacija. E, tai yra, aš reformaciją vadinu tautinę religiją, tautiškoji religija, kur centrą padarė iš Vatikanų vietinę bendruomenę. Tai yra vietinė bendruomenė apsprendė nebesiųsti Vatikaną mokesčių. Ir vietinė bažnyčia atsiskyrė nuo Vatikano, tiesiog e, matydama, kad šventas raštas gali būti pagrindas ir pasakė mokesčių Vatikaną nebesiunčiam. Ir mes dalyvaudami, būdami smaigalyje, sakykime, katalikiškos Europos e, smaigalyje, mūsų pagrindų būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statuto, apie kurį kitose laidose kalbėsim, čia dabar kalbam apie pabaigą, tai apie ją ir kalbėsim, e, pagrindų buvo bandoma sukurti supervalstybę, ideologinių pagrindų e, ir konfederacijos principų remiantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutu, kuris tapo pagrindu pirmąjį Europos konstitucijai, kuri buvo patvirtinta Lietuvos teritorijai 1773 metais, gegužės 3 dieną. E, tai yra ta pirmoji Europinė konstitucija, antroji po Junktinio Amerikos valstijų. Bet tai yra Lietuvos statuto išvestinė ir e, popežiškos vizijos apie Jungtinę Europą, bet ideologinių pagrindų, katalikybės pagrindų, susigražinant tokias valstybės, kurios ištrūko iš popežiškos įtakos e, mokesčių, sakykime, ar ne? Vietinės bendruomenės pamatė, kad tai nereikalinga, to nereikia, galim tvarkytis ir be to. <laughs> Smagiau ir nereikia tos dešimtinės siūsti Vatikaną. Tai išsprūdo Anglija, išsprūdo pra, e, Šiaurės Vokietija visa, e, Skandinavija visa išsprūdo, e, Radvilų asmenyje, apie kurios, aš manau, daugiau papasakosim, būtent tas atšakas, kurios buvo netoli Panevežio, Radviliškyje, Biržose. E, kurios e, atstovavo protestantiškąją atšaką ir iš esmės e, stengiasi sukurti tautinę valstybę. Kai, kai kurie, sakykime, pacai, ten dar kiti stengiasi sukurti ideologinę valstybę, remdamiesi ir atstovaudami katalikiškus interesus, kad jungiamoji grandis yra religija. Tai čia į Krievos uniją, į Liublino unijas eisim dar. Tai bet kaip matome, tos valstybės e, pagrindų buvo bandomas, Lietuvos Lenkijos e, valstybės pagrindų buvo bandoma įtraukti į sąjungą bendrą ir karinę sukurti galę, Prancūziją, Austriją ir e, įjungti ištrūkusias iš Vatikano įtakos Vokietiją, Angliją, Skandinaviją ir be abejo Moskoviją. Tai yra Bizantijos imperijos perėmėja e, Konstantinopolio. Ir viskas baigėsi tom, kad tos valstybės, kurios kovojo Vatikano pusėje ir buvo demontuotas. Tai yra 1700, 1815 metai, vieno suvažiavime, kaip aš minėjau, dalyvavo Britai, dalyvavo Austrai, kurie pasitraukė iš tų tos valstybės, supervalstybės kūrimo apie 1760-1750-osius, bet prancūzai, lietuviai, lenkai liko. Tai tos valstybės ir buvo pasidalintos tarp tų, tos valstybės, kurios turėjo jos įjungti į savo teritoriją. Tai va čia yra žiauri tikrovė, kad iš esmės mes kariavom popiežiaus karus. Ir popiežiaus karas – E, tai yra popiežius sėdi Vatikane ir nurodinėja, ką mes turim žudyti. Mes pradėjom žudyti tos, ką nurodė mums iš Vatikano ir baigėsi to, kad tie nužudė mus, <laughs> kurios turėjome mes nužudyti. Tai aš ką, todėl ir pradėjau laidą nuo to, kad tu, jeigu bendruomenė ir e, vyriausybė, sakykime, vyresnybės interesai išsiskiria, tokia valstybė yra pa, pasmerkta žūti. Tai yra, mes pradėjom nebeatstovauti savo valstybės interesus, mes pradėjom žaisti e, sektantų ideologinius žaidimus. Aš, e, e, taip sakant, tiesiai šviesiai, nes aš matau, kad tai yra tiesiog sekta, kuri bandė išžudyti kitos valstybės, kitų valstybių gyventojus ir baigėsi to, kad tos valstybės žlugo. Tai jūs ir, kalbate apie Vatikaną čia? Taip. E, nes e, e jeigu mes pasižiūrėsime, būtent vienos kongresas E, panaikino e, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ta karūna liko iki pačiai dienai laisva, kas nori gali pasiimti <laughs> iš vienos pusės. Nes ne Vatikanas patvirtina karalius, o bendruomenė patvirtina karalius. Todėl e, ir 1918 metais bendruomenėje buvo patvirtintas karalius Mindaugas II, nes mes atkūrėm tą valstybę, kurią ir turėjom atkurti, nes bendruomenės interesai yra atstovavim ne Vatikano. Bendruomenė, vad jeigu Vatikanas atstovaus bendruomenės interesus, tai galim su jais kalbėti. Bet, bet jeigu jie nebeatstovauja, jie yra tiesiog sektantai. <laughs> tai e, įdomus yra faktai, kad, sakykime, tas Waterloo pralaimėtas mūšis buvo anglams, E, lygiai taip pat e, garsusis Borodino mūšis, kuriame Napoleono armija buvo sunaikinta prie, nesunaikinta, bet lygiosiamis baigas ir gavo trauktis iš Maskvos, tai ruošia Barclays de Tolis e, strategiją visą, o jau taktikas vykdytojas buvo E, Kutuzovas. Kutuzovas neruošia strateginio plano, bet ruošia Barclays detalius. Tai yra Maskvoje, ruošia Peterburgė, Anglijų ruošia strateginį planą, kaip sutvarkyti Napoleoną ir jį iš abiejų pusių sutvarkė. Bet įdomus faktas yra tas, kad Barclays gimė Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Barclays detalius, ta garsioji Barclayų bankų giminė, yra tiesiogiai siejasi su mūsų kraštais ir konkrečiai netgi čia netoli Panevežė yra tikėtina vienas iš dvarų, kuriame jisai ir gimė. E, tai čia su istorikais jau reikėtų mūsų atsisėsti ir atskirai pakalbėti apie šitų žemių įtaką e, pasaulio istorijai netgi. Konkrečiai Barklajus tą padarėm. Tai e, ką darė Napoleonas. Jisai vėl iš esmės, jeigu mes pasižiūrėsime, į Maskoviją arba Rusiją įsiveržė jisai e, tarptautinės pajėgos. Iš maždaug E, labai didžioji dalis buvo apie 50 procentų sudarė ne prancūzai šitos armijos išvadinamos 200 tūkstančių ėjusios, bet sudarė Lietuvos, Lenkijos didžiosios kunigištystės gyventojai. Taip pat sudarė ir Prūsijos e, ir Austrijos kariai taip pat. Tai tik tai tie, kad baigėsi jiems tragiškai, jos įviliavo ir e, nukirtus tiekimą tą armiją e, tik tai 20 tūkstančių karų 20 e, maždaug tūkstančių karių grįžo. E, ir dar vieną įdomų dalyką galbūt aš paminėsiu, kad e, paskutiniai daliniai, kurie gynė Paryžių, buvo Paco, čia Lietuvos didikas, Pacai, vedama karių gvardija, kuri pasipriešino kazokams yra paskutiniai, kas gynė Paryžių, buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariniai daliniai. Irgi labai įdomus dalykai. Tai sakau, mes, mūsų Prancūzija sieja beveik tiek pat, kiek mūsų sieja su Rusija. E, ypač... Gal net būtų geriau buvę, ar ne, jeigu susiklostytų taip, kad... Aš manau, pusė... kad yra gerai abu dalykai. <laughs> <laughs> ir tas, ir tas. Tik tai tiek, kad sakau, kad e, kai mes istoriją savo nebežinome, mes savo nebesuprantam, kas tai yra tas testinumas, mes tampame kažkokiu tai rastu ir todėl sureikšminam vieną laikotarpį, kaip ir minėjau, 1930 metų, sakykime, arba 26 metų kažkokius, tai, bet visiškai nežinom, kas buvo seniau ir ant kiek tai buvo įtakinga, galinga valstybė ir man dabar kartais taip, kaip pasižiūriu mūsų žmonės, tai labai panašu kaip nukrito skraidanti lėkštė, sudužo ir tie ufonautai iš kažkur tai atsiradė, čia geria šnapsę, kažką kalba, klėdi ir panašiai, o šalia stovi skraidanti lėkštė. Tai tai skraidanti lėkštė, sakykime, yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kurią kūrė išmintingi žmonės, kurią rūpinosi, bet tai buvo mūsų valstybė. Ir mes esam jos dalis, o ne kažkoks tai svetimkūnis. O šiai dienai su ta alkoholikų sąmonė, kurią bandė gydyti valančius ir nepagydė, kiek aš matau, e, mes e, vėl žiūrime į pasaulį kaip, kad vyriausybė ir bendruomenė yra du atskiri dalykai. Niekada. Jeigu taip tik pradėsi žiūrėti, visos tokios valstybės žlunga iš karto bendruomenės išvestinė yra vyriausybė, o ne vyriausybės išvestinė bendruomenė. Taigi, e, grįšiu aš trupučiuką prie Koščiuškos ir Napoleonmečio. Tai vat yra lab, pats svarbiausias dalykas, kad po e, Napoleonas iš esmės buvo tas, kuris demontavo Šventąją Romos imperiją. Ir be abejo, ne be anglų finansistų pagalbos. Nežiūrint, kad jisai po to anglai jį ir sutvarkėte patys. Tai 1799 metais, vieneri metai prieš 1800-osius, e, Napoleonas į nelaisvę paėma tokį Pijų šeštai e, ir jisai miršta Prancūzijai. E, ir tai yra laikoma Šventosios Romos imperijos pabaiga de facto. E, de jure, kaip aš minėjau, yra vienas kongresas, 1800, o de facto yra 1790, kai Napoleonas asmeniškai paėma e, popiežių į nelaisvę ir sunaikina Šventąją Romos imperiją, jos ideologiją ir visą kitą, kuri gyvavo nuo 800 metų, grubiai nuo karolio laikų, iki E, pat nap kol Napoleonas nesuprato, kur čia ir kas čia visą tą smalą verda. Tai pagavo pagrindinį smalos virėją ir jisai mirė e, Prancūzijai. Nes jis suprato, ką už gerklės reikia imti, kas ten viską tą muziką užsako. E, Ir tada labai įdomiai iš karto pasižiūri, sakykime, jeigu iki 1709 Prancūzijoje ir pas mūsų, jeigu mes pasižiūrėsim, lygiai tas pats vyko. Buvo įkurta Respublika, įkurta Seimas, vėl įtvirtinta liberum veto teisė, pagal kurią vienas žmogus galėjo sustabdyti bet kokius vyriausybės sprendimus. E, tai va tas chaosas E, jį pribaigė Napoleonas taip pat. Ir to hauso išvestinė buvo napoleoniškas įstatymas, napoleoniška konstitucija, kuri remiasi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutu. Tiesiogiai, nes mes dalyvavom tam kūrime, skaitant, kaip aš minėjau, lietuvių didžiosios kunigaikštystės daliniai gynė Paryžių. Paco konkrečiai daliniai gynė nuo Kozoko 1814 metais. Taigi, e, Prancūzijos tautinė taryba, tautų taryba, taip sakykime, 1799 metais, dar kitaip direktoratas, tapo labiausiai korumpuotas. Tai yra va, 1780 metai per tą chaosą visą, kaip buvo bandoma atkurti respubliką, e, to pačiu kaip ir Lietuvoje, didžio, Lietuvos didžiosios kunigaikštystėje atkurti respubliką. Bet kai jau aš minėjau, viskas vyko tose žemėse, kurios turėjo sunaikinti tas valstybės kaip Britanija, E, kaip Prūsija ir kaip e, Skandinavija, visa Švedija. Ir konkrečiai mes net įsivėlėm pasimdami švedų karalių. Jo, tai va aš kalbu apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žlugimo priežastis ir tos priežastis yra Vatikane. <laughs> ir bendruomenės atsiskirime nuo E, tų, kas turėjo atstovauti. Tai, žodžiu, per trumpą laiką, per tą 20 metų, e, praeitą kartą kalbėjom apie Pilsutskio pasiūlytas e, tą įvardintą seimokratiją ir apie sanitarizaciją nuo tos seimokratijos. Tai lygiai tas pats Prancūzijoje vyko ir Lietuvoje liko 1700. Aš neatsieju šitų istorijų. Tai yra ta pati istorija. Tie patys įvykiai ir tos, pat, tos pačios įtokas tapo Prancūzijos va tas direktoratas, e, kuris turėjo atlikti tautinės tarybos užduotis, jisai tapo e, vienu iš labiausiai korumpuotų ir tarnybinę padėtim besinaudojančių biurokratų luomų. Ir Napoleonas pasiūlė šį darinį panaikinti ir sukurti naują, kuris toliau įgyvendintų ir laikytųsi konstitucijos siekių tikslų. Lapkričio 9 1790 jau pabaigoje tų metų įvyksta valdžios perėmimas, perversmimas, priimamas konstitucijos pra, pataisos iš karto, prancūzijos valdytojais paskiriami trys konsulai, Bonapartas tampa pirmojo prancūzų konsulų valdytojų. E, septintais konstitucijos metais e, Napoleonas sušaukė pirmąją valstybės valdybą, ir paskiria geriausius prancūzijos žmonės. Ne pagal diplomus ar giminystės ryšius, o pagal gobumus. E, valdyti valstybę. Dar pakartosiu. Sušaukė pirmąją valstybės tarybą ir paskiria gabiausių žmonės valdyti valstybę. E, panašią tokią sistemą, kuri vadinasi meritokratinė. Ne demokratinė, ne anarchinė, bet meritokratinė buvo įvedęs ir Dalai Hanas, dar kitaip Čingis Hanas. Taigi, kiekvieno departamento, tai yra pa, depart, tai yra dalis. Į valstybę buvo pasižiūrėta kaip į kūną. Yra viena galva <laughs> ir yra e, dalis jos. Part, depart. Tai vat mes, ta modernioji valstybė, kurią mes su visais departamentais turim, iš esmės yra napoleoniškosios, napoleoniškosios reformos išvestinė. Todėl aš kalbu, bet ta napoleoniškoji reforma gavosi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutų pagrindu. E, departamentas tai yra dalis atsakinga už tam tikrą valstybės funkciją, už gyvybingumą. Ta viena dalis. Vadovų buvo paskirtas prefektas, tai nuo žodžio irgi prefekt ir perfekt, e, tai yra geriausiai tinkamas tai pareigybei, ne pagal diplomus ar giminystės skaičių, bet pagal, pagal gabumus. gabumus. Minėjot, ja o kiekvieno dalies skyriams buvo subprefektas. E, ta prasme, jeigu vieną išjungiai e, nervų lastelę, tai antra veiks. Visos šios dalis kartu su miesto valdytoju, meru, e, major, ir miesto saugumo, tai yra policijos, vadais buvo skiriamos pirmojo konsulo. Tai yra visi buvo skiriami galvos e, patvirtinami. Perfektus E, prefektus, perfektus <laughs> e, Bonapartas. Beje, pats žodis Bonaparte yra geroji dalis. Gera dalis. Tai vat, visi tie departamentai ir viską ir savo pavadinimą, nes jis pats pasėmė Bonapart. Bonapart, Bonapartas. E, verčias kaip gera dalis. Pavadino mažieji pirmieji konsulai, mažieji valdytojai. Ir e, buvo e, tiek pas Liudviką 14, tiek kitose įvesti tokie karaliaus atstovai, tai va tie perfektai, prefektai buvo tik tai pakeisti ne pagal giminystės ar diplomų ryšį, o Ir ši sukurta valdymo sistema daugeliu šalių galioja iki šiai dienai. Jeigu mes turim prefektus, merus e, ir departamentus, tai mes iš esmės esam Napoleono sukurtoj valdymo sistemai. Bet pagal Lietuvos statuto, kaip minėjau. Jo, bet tai yra Lietuvos statuto išvestinė. Jo, mes apie jį kalbėsim daugiau. <laughs> Spadaivra gal truputėlį padarome irgi reklaminę ir muzikinę pertraukėlę, netrukus vėl grįšime į eterį. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Kągi toliau grįžtame eterį, žiūri tikrovę pulsą eterį kiekvieną penktadienį nuo 14 val. Priminsiu, dabar jau galite girdėti ir kartojimą. Sekmadieniais nuo 12 val. ir taip pat parsisiųsti laidą galite laidos įrašą apsilankę mūsų puslapyje pulsas.lt ir atradę skiltelę laidos. Gerai, e, toliau tęsime pokalbį apie Napoleoną ir... Jo, ir čia jo. apie tą laikotarpį, kuriame mes e, turėjom Koščiušką, kuris buvo geras karvedys, bet pakankamai prastas ideologas pagal Napoleono žodžius, jisai jį labai prastai vertino tada, tada, tada Koščiušką, kaip karvedį, kaip generolą, kaip archi... E, E, kaip, e, sakykime, inžinierių karinį įvertino nepaprastai gerai Amerikoje, nes jis dalyvavo Junktinių Amerikų valstijų kūrime kartu su George Washingtonu, su Jeffersonu ir viena iš pačių, sakykime, jo tokių įspūdingiausių struktūrų inžinierinių, tai buvo West Pointo gynybinė e, linija, kada negalėtų Hudzono upe judėti anglų įvynas sukurta ir šiai dienai Koščiuško sukurta e, e gynybiniai įtvirtinimai tvirtovė yra West Pointo karinė akademija. Tai Koščiuška iš esmės sukūrė pačią aukščiausio e, rango esančią pasaulyje, galbūt netgi Junktinio Amerikos valstijų aukštąją mokyklą, kurioje visas karinis elitas Amerikos mokinas, tai yra Koščiuška, yra pradininkas Tadas Koščiuška. Tai jisai įvertino kaip e, tai, bet kaip ideologų nevertino. Todėl aš grįžtu prie ideologo, kurio išvestiniai mes savotiškai departamentuose gyvenam šiai dienai. Tai prie e, Bonaparto, prie geros dalies, e, kurio pusėje, kaip aš minėjau, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos armijo kovojo ir be abejo pralaimėjo ir tas labai skaudžiai atsiliepia mūsų e, valstybės atkūrimui. 30 metų mes negalėjom nieko daryti iki pat 1831 metų, nes gyventojų neliko e, pajėgų kariauti. Taigi, ta valstybinė sistema, e, departa, <laughs> sakykime, tos dalis, buvo įvardintas, kad turi vykti keturi tautinės tarybos posėdžiai, keturi tautinės tarybos posėdžiai, nes buvo apimendina, kad tautų taryba turi būti. Ir ta tautinė taryba taip pat pas mus atkūrė Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais. Aš minėjau, kad tai buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tautinė taryba, ne tik lietuvių. Taigi, e, tautinė tarybos posėdžiai yra pirmas – įstatymų skelbimas, Antras posėdis. Yra pirmas posėdis, sakykime, ten gali trukti savaitę ar vieną dieną. Yra pirmas skelbiami statymai. Antra, jų, jie yra aptariami. Trečia, yra balsuojama dėl jų prieimimo. Ketvirta yra sprendimas, ar jie neprieštarauja konstitucijai, tai yra piliečiams. Ar jie neprieštarauja piliečių teisiai, tie įstatymai. Tai čia yra ta sistema, kurią sukūrė Bonapartas ir kurią šiai dienai dauguma e, laikosi netobulai tai, ką jisai buvo numatęs. Taigi, tuo pačiu Napoleonas įveda vyriausybės viešą patvirtinimą, tai yra plebiscita vadinama. E, tai yra atrinkus vyriausybę, ją patvirtina arba atmeta visi valstybės piliečiai balsuodami taip ar ne. Bet tai yra Napoleoninės, bet tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statuto. Ir yra vienas iš įdomesnių faktų, kad jeigu valstybės e, iki pat, sakykime, tos Napoleoninės reformos e, Prancūzijai dalyvavo tik tai 3 procentai e, vakarų Europai valstybės valdyme, bet kokios. E, būtent šventosios Romos imperijos, taip sakykime, tai yra vatikaniškosios, katalikiškos imperijos rėmose, valstybė valdydavo iki 3 procentų žmonių tai Lietuvos tik 3 procentai gyventojų turėdavo teisę spręsti viską. Man atrodo, Lietuvai šiaip šiai dienai daug mažiau netgi <laughs> yra. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Uh, E, kadangi buvo Seimai, kurie patvirtindavo ar atmestavo tos įstatymus, tai e, bajorai, vadin, bajo, ponų taryba vadinamoji, tai sudarė 10 procentų gyventojų, kurie spręsdavo valstybės e, klausimus ir likimą. Tai pakankamai tris kartus demokratiškesnė, taip sakykim, sistema buvo Lietuvoje, negu kad Prancūzijai, Vokietijai, Italijai ir dar kitose, taip sakant, išsivyščiusios demokratijos šalyse. E, An kiek sakau, man kartais taip aš kaip pasižiūriu šiai dienai mūsų žmonės, tai kaip uf, alkoholikai prie sudužusios skraidančios lėkštės. Bet jeigu nesimokinsime, nežaisime gyvenimo valstybės, bendruomenės, tai nieko ir nepakeisim. Taigi, buvo valstybės vyriausybės tos patvirtinimas, būdavo, būdavo atrenkami žmonės, pateikiama balsuoti. Šiai dienai pas mus ne žmonės vyriausybė patvirtina, taip sakykime, ar ne? <laughs> Na, pagal, pagal viską taip yra, išrenki vienus, o gali būti O jie jau išrenka vyriausybę, o jo. ten buvo priešingai. E, dar kiekvieną asmeniškai balsuodavo žmonės. Tai vad sakau, pakankamai turim grįžti bent jau prie Napoleoninės idėjas, tai yra prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės minčių. E, ir piliečiai patvirtina arba atmeta tos asmenius balsuodami taip arba ne. Taigi, griuvanti Prancūzija 1799 metais po tų visų pokyčių, po to, ką jisai padarė, proto lygyje <laughs> atsitėse ir jinai suvienyta Napoleono tampa stebuklu. Tiek ūkiniu, tiek teisiniu, tiek kariniu. Todėl ant Napoleono tiek varo e, ypač bažnyčią, nes jisai ją demontavo jos įtaką. Tų 3 procentų įtaką jisai iš esmės pašalino Europoje. E, ir E, viskas vystėsi iki to, kad 1803 metais Napoleonas su Jeffersonu irgi sudarė taiką. Prancūzai e, pardavė už 3 milijonus vakarų Luizaną, e, pardavė jungtiniams Amerikams valstijams ir tai buvo skirta valstybiniams kolons padengti. E, ir didžioji dalis be abejo buvo profinansuota Napoleono žygiai. Tai savotiškai Napoleoną irgi finansavo amerikiečiai. <laughs> Na visur, įtaka ir šiai dienai jaučiasi, amerikiečiai mėgsta visur visada. Nu, bankininkų, jeigu Bankininkų. taip galim sakyti, ką labai gražiai, e, kaip aš paminėjau, vokiečiai įvardino, kad kam skolinga, e, jo, e, Vyriausybė, jūs <laughs> sakėte, jo, tam skolingi ir žmonės yra. E, taigi, e, Visa tai tos reformos ir e, ką pamatė tą stebuklą, iš esmės visi pradėjo kopijuoti, daryti ir šiai dienai daro inertiškai, net, nesumas, net susimastydami, kodėl tai darom, galbūt kažką reikėtų peržiūrėti ir vėl patobulinti toj sistemai. Ir taip stiprėjanti Prancūzija iš esmės tapo tiesioginė grėsme e, tiek Anglijai, tiek Rusijai, tiek pačiam Vatikanui, tiek visom tom seno, e, visom valstybėm, ko pasiekoji e, ta valstybė buvo be abejo ir demontuota. <laughs> ir mūsų dalyvavimas e, baigėsi labai, labai e, tragiškai. Tiesiog, e, tiesiog labai įdomus faktas sukrečia, E, tai, kad, e, pavyzdžiui, Ukrainoje, kur buvo e, apie 1793 metus surašymas gyventojų, tai berots e, grubiai tuo metu susirašė apie 3 milijonai Lenkų ir 1 milijonas lietuvių. E, grubiai. E, jeigu paimsim, kiek Lenkų šiai dienai ir kiek Lietuvių šiai dienai yra, tai e, pamatysim, kad tų 44 milijonai, o Lietuvių tik 3. Tai kaip čia dabar atsitiko, kad mes 3 kartus, o šitie tiek padidėjo. <laughs> tai be abejo mūsų va ta kova su ortodoksiškai, Rusijos ortodoksiškaisiais gedminaičiais, prie kurių mes pereisim sekančiai laidoj, E, prie šitų konflikto ištakų ir šaknų. E, čia yra ideologinis karas ir tas ideologinis vėl buvo ne mūsų pradėtas, buvo pradėtas iš vienos pusės Konstantinopolio, Bizantijos imperijos, o kitos Vatikano. E, ir mes kariaudami tą karą Vatikano iš esmės ir Bizantijos mes save išsekinom išsekinom ir paralyžavom e, visapusiškai. Mes tapom tiesiog patrankų mėsa ir dėl to tas skaičius mūsų nesikeitė, o tie, kurie netapo patrankų mėsa, šiuo atveju, sakykime, Lenkai, e, tiesiai šviesiai galime vardinti jų daugėja, o mūsų, e, taip sakant, neką nepadaugėjo. E, tai kitas faktas yra labai įdomus tai, kad, pavyzdžiui, tiek 1831 metais pralaimėjus valstybės atstatymę, tiek 1863 metais pralaimėjus valstybės valstybės atkūrimo, tiek 1795 metais pralaimėjus valstybės atkūrimą mes e, matome, kad e, ir pamiršome jau, kad didžioji dalis Sibiro kazokų yra ne kas kita, kaip išvežti lietuviai į Sibirą tėvai žuvo kare, tų vyrų, kurio žudavo, dažniausiai būdavo vėl karinis kažkoks tai lomas, tėvyčiai visi. Tai va tos vyčius visus išvežė į Sibirą vaikus, vaikus jų. E, ir augino be mamų pagal turkų, pagal egiptiečių mameliukų, turkų mameliukų e, pavyzdį. Tai yra, vaikai buvo auginami be tėvų kaip karin, kareiviai, kaip žudikai. Ir tai yra kazokų pradžia. Ir tie kazokai yra lietuviai, tik tai tie, kad jie buvo auginami be tėvų Sibirė. Ir va čia yra kazokų istorija, nes ten gyveno etniniai mongolai visokie ir totoriai, ir to etninių mongolų totorių prisodino e, vaikų, e, vaikų karinės stovyklos, kuriuose buvo auginami tie modernus e, žmogžudžiai, mameliukai pagal turkų pavyzdį. Ir tai yra skaudi istorija tiek jiems, tiek mums ir tie žodžiai visi paniekos ir jų veiksmai tiesiog spinduliuoja tą prievartą, tą išprievartavimą, kurią patyrė tie vaikai. Tai kazokų tradicija iš esmės e, galim labai greitai pabaigti, studijuodami, tyrinėdami mūsų praeitį ir mūsų išvežimą žmonių į E, Sibirą. Ir tas nebuvo tik 1953 ar 1940. Tas buvo ir 1000 e, iki pat caro laikais. Tai, tai nuo caro laikų, nuo 1700 grubiai 70 iki pat 1905 metų. Tad tos tremtis buvo faktas, akivaizdus ir žiaurus. Nuo ko daug bėgdavo žmonių į, į kitas žemės. Ir pavyzdžiui, labai e, svarbu, kad e, E, daugelis tų kultūros veikėjų, kurie šiai dienai yra tapatinami, sakykime, su Rusija, tai jie turėjo tapatinami tapatumą su kitkom, su Lietuva. Nes e, Rusija, tą dabartinę, kaip mes įsivaizduojame, kuri yra su sostinė Maskva, tai yra tik tai Vladimiro Susdalės kunigaikštystė, Tatarstano sudėtyje, Tatarstano konfederacijos sudėtyje, o tikroji Rusija su sostinė Kijevu, nes nebuvo jokios Kijevo Rusijos, tai čia yra mokslininkų išsigalvojimas, jinai tampa tikrovė 19 amžyje. Kai carinė Maskovija, kai Maskovija, taip visur įvardinama, tuo metu e, veik, veikaluose, dokumentuose Maskovija yra okupavo Lietuvos Lenkijos valstybė, jinai tapo tada Rusijos imperija, nes Rusijos imperija galėtų tik tai paimdama tikrąją Rusiją, kuri yra Kievas, e, su sostinė Kievu. O tikroji Rusija – Akraina, Ukraina. Ukraina Akraina. Pakraštys Lietuvos žemių gavosi tik tai apie su Poliublino unijos. Tas pavadinimas Akraina, Ukraina atsiranda tik tai Poliublino unijos kaip mūsų žemių pakraštys. Akraina. Bet ten visą laiką buvo Rusija su sostinė Kievu. Ir e, daugelis, pavyzdžiui, žmonių, dabar jūs nustepsite, pavyzdžiui, Levas Tolstojus, kaip manot, kas jis toks buvo? Tai nesakykit, kad vėl lietuvis <laughs> kažkonis. E, yra laiškai išlikę e, tiek Tolstojus, tiek jos sesers ir tenai yra rašoma, kad lietuvis pavardė Ilgis išvyko į Rusiją ir pakeitė pavardę į Tolstoj. Čia yra pačio Levo Tolstojo žodžiai. Tai yra lietuviai pavardė ilgi išvykę į, Rusiją. dėl persekiojimą mm. į mhm. Moskoviją, taip vadinkime, ir toj Moskovijoje persivadinė į Tolstojus. Supratau, gal padarykime trumpą dar intrigą ir po reklaminės trumpos pauzės vėl grįšime į eterį. Pulsas Žiauri tikrovė. Kai grįžtame toliau į eterį, žiauri tikrovė ir šiandien kalbam apie daugiausia apie laikotarpį susijusiu su Napoleonu. Napoleonis yra tai iš esmės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės demontavimas Lietuvos Lenkijos valstybės demontavimas ir Prancūzijos, kurios žaidė iš esmės katalikiškas e, žaidimus ir joms baigėsi tai tragiška. Ir e, aš dabar grįžtu prie to, kad kaip tik to laikotarpiu daug žmonių, kadangi buvo sumaišties karo metas, daug traukėsi iš mūsų šalies. Ir tokie, pavyzdžiui, ilgiai lietuviai pasivadino Tolstojus, iš kurių tenai, sakykime, kažkilintoj kartoj kilo ir Levas Tolstojus, kuris prisiminė savo lietuvišką šaknis ir tas karas ir taika autorius yra e, lietuvis rašantis kalbantis rusiškai. E, galbūt dar bus vienas dar didesnis šokas, e, sukretimas, sakykime, tai yra Dostojevskis. E, aš jau Jis... pradedu galvoti, yra kur nors nesančių lietuvių <laughs> susijusių. Todėl, kad Lietuva buvo pati didžiausia valstybė Europoje. Metu, ne Lenkija, taip. o Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje. Ir kadangi, kaip aš, mes kalbėsime sekančiai laidoje apie tą paslaptingą ruso dvasę, kuri iš esmės yra paslaptinga tik dėl to, kad ji nepripažįsta, kad jos kultūra susikūrė, e, susiformavo dar kitaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai todėl jin ir paslaiktinga, kad jinai dvasinį pradą neigia, o karinį pradą, kuris susikūrė Tatarstano e, jungtinėse valstijose, e, kaip Vladimiro Susdalės kunigaikštystės Tatarstano dalis, Maskovijai, jie tai karinį pradą teigia. Ir va čia ir įvyksta tasai paslaptingas dalykas, kad dinksta kažkas, taigi dinksta kaip Atlantida. Jo, tai dar grįžkim prie e, Dostojevskio, jisai taip pat kildinama e, ir yra jų atsiminimo knygos išleistos. E, po revoliucijos, kai jie pasitraukė, ten yra įrašyta, kad jie yra lietuvių kilmės. E, irgi viena iš giminių. Dar labiau nustepsite, yra toksai, sakykime, Puškinas. Ir visi žino, kad Vilniui buvo pakrikštytas jo prosenelis Hanibalas, e, Petro pirmojo beros atvežtas. Ir jisai, kadangi susitokė su Lietuvaitė, E, tai be abejo atsirado nukai, po to ir vėl, e, sakykime, tas asmo Puškinas, tai yra pusiau etiopietis, pusiau lietuvis. E, pusiau negras, pusiau lietuvis. Ir... E, Žodžiu, kartais aš taip, e, pavyzdžiui, Lermontovas yra škotas, e, tai aš dažnai po to klausiu, nu dabar kalbėkime apie tą vadinamąją rusišką kultūrą. <laughs> Iš esmės mes susidurėm su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra. Domas Mickevičius yra netgi jo raštai lietuviškai, e, lietuvių liaudės daina užrašyta lietuviškai jo dienoraštyje. Sakykime, galbūt iš tokių Anglijų netgi galima taip netyčia atrasti, kurio tėvas buvo kundrotas to žmogaus, o jisai tapo vienu iš žinomiausių Anglijos rašytojų kaip Joseph Kond Konrad. Tai yra ne Konradas, o Kundrotas. <laughs> Rašęs novelės, apsakymus ir vienas iš žinomiausių Anglijos rašytojų. Irgi yra kildinamas iš to e, žiauraus laikotarpio. Pavyzdžiui, kaip aš minėjau, Hovanskiai, Galicinai, Korakanai, Trub, Trubetskojai, Oginskiai, Sanguškos, Masalskiai. Tai yra visi Lietuvos lietuviai. Tai taip, kaip įvardinantis. Tik tiek, kad mūsų tauta, sakau, susitapatinu su sekta, kuri iš esmės, kurios kovus, karus mes e, tvarkėme, baigėsi mums e, galiausiai abiejų tautų valstybės padalinimu. Ir e, va ta revoliucija galbūt, kuri prasidėjo tose žemėse, mes toliau aš išnagrinėsiu išsameu sekančiai laidoj, kas e, iš tikrųjų čia vyko, kodėl mes e, įsivėlėm į tokį karą, kurio pusėje po to mes buvom tiesiog e, demontuoti ir persikėjami dar net iki pačio savotiškai. Tai Prancūzijoje, kai 1789 metais Liepos 14 Paryžyje buvo nugriauta Bastilė kaip tos Ascent režim, e, tai yra to šventosios Romos režimo, kai tik tai 3 procentai gyventojų valdė valstybę. Ja, ir ten tos visus, kas nepaklusdavo, sodindavo į kalėjimą ir kaip ženklas buvo sulyginta. Bastio, Bastilė tai yra tiesiog pilis, bastionas. Tai va ta pilis buvo sulyginta ir kaip ženklas visų tos valstybės atkuriamasis ženklas Liepos 17 Prancūzija. Aš todėl kalbu, kad tai neatsiejama dalis šiai dienai mums jau nebesuprantamų ženklų, tokių kaip pavyzdžiui mėlyna, balta ir raudona. Tokia pat, kaip aš minėjau, 1863 metų atkurtosios valstybės spalvos. Jo, dabar Prancūzijos vėliava iki šiol. Jo, tai vat, ką jo ženklino iš tikrųjų, tai buvo trys luomai. E, mėlyna, tai yra e, mėlynas kraujas, e, diduomenė. E, balta tai yra dvasiškiai, o raudona yra paprasti piliečiai. Ir todėl buvo visur dalinama, kad tai yra junginys visų šitų trijų lomų, kuris bendrai žiūri, kad bendruomeniai būtų gerai gyventi. Ne Vatikanui, <laughs> arba dar kažkokiai tai sektai, kuri naud, išnaudoja vietinę bendruomenę, bet e, būtent vietiniai bendruomeniai. Ko pasiekojo iš esmės buvo ir demontuota Šventosios Romos imperijos, kurios karinė gale buvo Lietuva ir Lenkija. Tai sekanti laida apie tos karinės galios klestėjimo, sakykime, pabaigos pradžią. Supratau. Ačiū Aivarai už šiandieną. Priminsiu klausytojams, kad laidos įrašus galite rasti internete pulsas.lt bei laidos kartojimą jau nuo šiol galite klausytis ir sekmadieniais nuo 12 valandos. Čia buvo su jumis žiauri tikrovė, iki susigirdėjimo kitą kartą. Iki.